աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Երևի ամենակարևոր իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ այս վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանի կողմից մի սարսափելի սադրիչ քայլ, եւ Բերձորի միջանցքում հայտնի կամուրջի վրա անցակետ տեղադրելու գործընթացների մեկնարկ։ Սա սարսափելի երևույթ է իսկապես։ Սա կոպտորեն խախտում է այդ Չարաբաստիկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր հայտարարությունը։ Սա լուրջ մարտահրավեր է քաղաքակիրթ աշխարհին։ Սա հարված է ապտակի Ռուսաստանին։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Շատ པարզ եւ շատ ազնիվ պետք է լինենք նախ եւ առաջ։ Եվ այդ հարցերը բարձրաձայնենք եւ Մոսկվայում, եւ Վաշինգտոնում, եւ Փարիզում, եւ հստակ պատասխաններ պահանջենք։ Կարողանում են իրականացնել իրենց պարտավորությունները որպես երաշխավորներ, թե չեն կարողանում։ Ի վիճակի են դա անելու, թե ի վիճակի չեն եւ անպայման վերահաստատենք որպես կարմիր գիծ, որպես սկզբունք որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որ Արցախահայությունը երբեք այդպիսի նվաստացուցիչ քայլի չի գնալու, որովհետև սրանից է կախված թանկագին բարեկամներ, իսկապես մեր ապագան։ Մենք չպետք է խուսափենք կտրուկ լինելուց։ Արցախը այն երկրամասն է, այն երկիրն է, որը մեծ դերակատարություն է ունեցել, թե հայ ժողովրդի, թե տարածաշրջանի, թե տարբեր երկրների կյանքում եւ պատմության մեջ քանի-քանի մարշալ ենք տվել խորհրդային միության համար, հերոսներ, գեներալներ, զորավարներ նույն Ռուսաստանի համար։ Հետևաբար իրավունք ունենք, վաստակել ենք այդ իրավունքը, այդ հարցը բարձրաձայնելու նորմալ ձևով, առանց կլոունադայի, առանց այսպես էմոցիաների, բաղավոցի, պարզապես խոսենք, բոլոր կետերը դնենք իրենց տեղը, սա նաև մի խաչմերուկ է, որը հայությունը պետք է որոշումներ կայացնի։ Եվ վերջում մենք պիտի տեսնենք ինչ է հայ ժողովուրդը։ Գոյություն ունի այդպիսի ժողովուրդ եւ պետություն, թե՞ չէ։ Այսինքն շատ պատասխանատու ծանր պահ է, բայց միանգամայն հնարավոր է դերևս հնարավորություն կա բրկելու Արցախ։ Եթե այդ քայլերը չանենք, լինելու է շատ բարդ։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում մենք իմացանք, որ Իսրայելը Ադրբեջանին կմատակարարի երկու արբանյակ, մոտորապես 120 միլիոն դոլարի։ Բնական է այս արբանյակները թշնամին օգտագործելու է առաջին հերթին պաշտպանության անվտանգության ոլորտում, բայց մենք տեսնում ենք այսպիսի սերտ փոխգործակցություն Իսրայելի եւ Ադրբեջանի։ Հրեա ժողովուրդ, որ անցել է հոլոկոստով ցեղասպանությամբ, համագործակցում է ցեղասպան երկրի հետ։ Սա է կյանքը։ Մենք չպետք է վարթագույն ակնոցներով դիտարկենք այդ ամենը, այլ իմանանք, պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերենք եւ կարողանանք պաշտպանել ատամներով արժանապատվության հիման վրա։ Վերջին մի քանի օրերին հետաքրքիր քարտ է խաղացել նաեւ Իսրայելը Իրանի հետ։ Այսպես Իսրայելում էր Փեհլևի շահի դինաստիայի առաջնորդը, որը Ռեզա Փեհլևին, Շահզադե Փեհլևին, փաստորեն արդեն հավակնում է վերադառնալու Իրան, եթե իհարկե Իրանում լինի հեղափոխություն հակակառավարական եւ տապալվի գործող ռեժիմ։ Եվ այս մարտը այդ շահը այցելել է Իսրայել, շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել, հանդիպել է նախագահի, վարչապետի հետ, մի շարք միջոցառումների է մասնակցել, մի շարք հիշարժան տեղեր է այցելել, այդ թվում նաև լացի պատը, ասին քրեաների համար սրբությունը, նրա պատվին իրականացվել են նույնիսկ տարբեր միջոցառումներ, երեկոներ, եւ նա հայտարել է, որ հետագայում ժողովրդավարական Իրանը, եթե ինքը գա իշխանության, լավ հարաբերություններ կունենա Իսրայելի հետ եւ այլն եւ այլն։ Բայց անկախ ամեն ինչից, որ նույնիսկ այս քարտն է շահարկում, իհարկե Իրանում սա շատ վատ է ընդունվել, մահմեդական աշխարհում միգուցե, բայց նույն այդ շահի հետնորդը կամ գործող շահը Խոսելով Իսրայելում մի հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Կյուրոս մեծի ворթիները, հետնորդների նկատի ունելով իրանցիներին, շատ բարձր են գնահատում տարբեր այսպես հարցեր, այդ թվում նաև հանդուրժողականությունը։ Ինչի է Կյուրոսի մասին խոսում, որովհետև հենց Կյուրոսի ժամանակ հрьяաները հնարավորություն ստացան վերադառնալու իրենց երկիրը, որից ակսորվել են դերևս բաբիլոնացիների ժամանակ։ Այսինքն նույնիսկ այս իրավիճակում Իրանը անկախ քաղաքական շահերից, քաղաքական կողմնորոշումից, հայացքներից, այնուամենայնիվ կայսերական ազգային այդ բանը պահպանում է։ Շատ բան ունենք սովորել։ Հետաքրքիր քայլեր է ձեռնարկել նաև Թայվանը։ Թայվանում ընդունեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա նահանգի պատվիրակությանը նահանգապետի գլխավորությամբ քննարկվել են երկու հարաբերություններ, տարբեր տնտեսական ծրագրեր։ Այսինքն սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այս չճանաչված պետությունը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում եւ ԱՄՆ-ին եւ այլ երկրների հետ Չինաստանին հակարակ բևերում գտնվող զարգացնում է հարաբերությունները։ Բնական է սա վատ է ընդունվել Չինաստանում, հետևենք այդ բոլոր գործընթացներին ու տեսնենք։ Մենք միշտ պետք է հետևենք տարբեր երկրներում տեղ ունեցող գործընթացներին, որտեղ համեմատության շատ եզրեր կան։ Ի վերջո, գիտելիքը զենք է։ Մնացեք բարով, թանկագին բարեկամներ, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։ Կհանդիպենք եւ կներկայացնենք ձեզ նորանոր զարգացումներ։